Sura 64. At-Taqabun Samo obmana Medina 18 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog. Yusabbihu lillahi ma fi samavati wa ma fil ard. له الملك وله الحمد وهو ala kulli shay'in qadir. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha. Njemu vlast i njemu pohvala. On sve može. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite, Allah dobro vidi. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير On je nebesa i zemlju mudro stvorio i on vam obličje daje i likove vaše čini lijepim i njemu će se sve vratiti. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور On zna šta na nebesima i na zemlji postoji. i zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili, a još ih i patnja nesnosna čeka. Zalika bi kanat تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله Wallahu ghaniyun hamid. Zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Zar da nas ljudi upućuju? I nisu vjerovali i glave su okretali. A Allahu niko nije potreban. Allah nije ni o kome ovisan. On je jedini hvale dostojan. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ۖ وذلك على الله يسير Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete, gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili doista biti obavješteni, a to je Allahu lahko. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u svjetlo koje objavljujemo. Allah dobro zna ono što vi radite. Jaume jeđma'ukum li jaumil jam'i zalika jaumu tagabun. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم a onoga dana kada vas on na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli i on će preći preko hrđavih postupaka onoga koje u Allaha vjerovao i dobra djela činio i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ajatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. وبئس المصير A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. A ako leđa okrenete, pa Poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje. Allahu la ilaha illa wa ala Allahi mu'minun Samo je Allah Bog i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم ۖ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete, i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti. In tuqridu Allaha qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu shakurun halim. Ako Allahu drage volje zajem date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam jer Allah je blagodaran i blag. Alimul gajbi wa hakim. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri.